sa jednim novim poglavljem, a to je babul pabe, poglavlje čišćenja ili uklanjanja neprijatnosti nakon obavljene velike ili male nužde. To je poglavlje babul pabe, jer je taharet bio sve prije toga uzimanja abdesta. I ovo spada u taharet, no međutim ima posebnu cijelinu koja se zove jeli, pa se odnosi znači na čišćenje nakon nužde. Pa smo kazali da je ovdje autor spomenuo koliko hadisa? Šest hadisa. Da je spomenuo šest hadisa u ome poglavlju o kojima ćemo mi inša teala govoriti. Prvi hadis je hadis koji prenosi Enes ibn Malik, radi Allahu anhu, u kome kaže da je poslanik sallallahu alaihi wasallame kada bi ulazio u klozet govorio Allahumme inni e'udhu bike minel hubsi wal habais. Gospodaru moj, ja od tebe utočište tražim od el hubs wal habais. Kaže autor a koji je autor? Abdul Gani El makdisi Kaže, el hubth je množina riječi habis. A El-Habais je množina riječi habise. A to se odnosi na šeitane, odnosno na džine, koji su, jeli, muškog i ženskog pola. Znači, da se utočište, utočište traži i od jedne i od druge, znači, skupine džina, bilo da se radi o muškim i ženskim džinima i šeitanima. Pa ćemo nakon toga spomenuti još da postoji razilaženja među islamskim učenjacima oko značenja, znači, ovih dviju riječi. Postoji, znači, razilaženja. Prvo o čemu ćemo govoriti, kao što smo radili u prethodnim hadisima, jeste o ravi, odnosno prenosioca ovoga hadisa. A to je Enes ibn Malik. Jesmo li se susretali sa Enesom ibn Malikom, njegovim hadisima do sada? Nismo. Ovo je prvi hadis od Enesa ibn Malika, prvi hadis od Enesa ibn Malika, koji je znači 14. po redu, koji je 14. po redu. Enes ibn Malik Ibn Nadr, koji je Ensarija Hazređija, bio mu je nadima kebu Hamza. Njegova majka, u Soleim, bintu Milhan ili bintu Melhan, dozvoljeno je jedno i drugo, jedno i drugo ispravno, došla je sa njim kod poslanika sallallahu alaihi kada je imao deset godina i dovela ga i kazala Allahu poslaniće, ovo je Enes, moj sin, neka te služi i neka ti bude sluga. Pa ga je poslanik sallallahu ve sellem prihvatio za svoga slugu. Enes ibn Malik ima brojne odlike. Dovoljna mu je odlika ta što je bio sluga Allahov poslanika sallallahu sellem deset godina u njegovom mjestu boravka alaihi selam i na putu. To je dovoljna odlika čovjeku jer je sigurno tu mogao vidjeti mnoge stvari koje su bile sakrivene i najvećim ashabima Allahovog poslanika sallallahu ve wasallam. Ima muslim je u svome sahihu u 15. tomu zabilježio nekoliko hadisa koji ukazuju na odlike Enesa ibn Malika. Pa kaže tako u poglavlju El Fadail da je Enes ibn Malik rekao služio sam poslanika sallallahu alaihi deset godina. Tako mi Allaha nikada mi nije rekao uf. Deset godina, ne da nije poslanik sallallahu rekao svojim ženama, ne možemo kazati njegovim roditeljima, jer nisu bili živi, nego slugi nikada nije rekao uf za deset godina. I to se Enes kune na Allahu, kaže kat, kat je negacija u arapskom jeziku za prošlo vrijeme. Nikada, nikako mi nije to spomenuo. Niti mi je bilo kada rekao zašto si učinio ovako, kamo sreće da si učinio ovako. Kamo sreće da si učinio suprotno onome što si uradio. U drugoj predaji stoji da je Enes ibn Malik rekao kada je došao poslanik sallallahu alejhi u Medinu, uzeo me je Ebu Talha za ruku i došao sa mnom kod poslanika sallallahu alejhi ve i rekao: "O Allahov poslanice, ovo je Enes. On je vrijedan momak. Pa uzmi ga, kaže sebi za slugu, da te služi dok si u mjestu boravka i dok si na putu. Pa kaže Enes, tako mi Allaha, nikada mi Allahov poslanik sallallahu sallam nije rekao za stvar koju sam učinio, zbog čega se učinio tako i tako, a nikada mi nije kazao za ono što nisam učinio, zbog čega nisi uradio tako i tako. U jednoj trećoj predaji kaže i nikada me nije ni za šta korio. I nikada me nije ni za šta, ni za šta korio. Kaže Enes ibn Malik, radijallahu anhu, bio je poslanik sallallahu sallame čovjek koji je imao najljepšu čud, najljepši huluk. Kaže, jednoga dana me je poslao da mu obavim neku njegovu potrebu, sallallahu alaihi wasallame. Pa sam rekao, tako mi Allaha neću to obaviti. Pa sam rekao, kaže Enes, tako mi Allaha neću to obaviti. Kaže, pa sam izišao i hodao, a kaže, u duši me nešto kopka, zbog čega nisam otišao. Ali sam, kaže, rekao da neću. Pa sam, kaže, prošao pored dječaka koji su se igrali. Ali i on je bio dječačić. Pa je stao i gledao kako se igraju. Kaže, pa je prišao poslanik sallallahu alaihi kaže, pa me uhvatio za moj brat. Pa kaže, o se jesi li, kaže, obavio ono što sam ti rekao? Pa je rekao, Jesam u Allahu poslaniče. Evo idem sada. Pa je rekao prvo jesam, pa onda kaže evo idem sada da to, da to obavi. Pa ga poslanik sallam, ni za to nije ukorio. U poglavlju Fabailu sahabe, odlike ashaba, kod imama muslima u njegovom sahihu se bilježi da je Enes rekao, kazala je moja tetka nešto o meni, pa je moja majka kazala, o Allahov poslaniče ovo je tvoj sluga, ovo je tvoj mali sluga, pa čini mu dovu. Pa mi je, kaže Allahov poslanik, sallallahu alaihi sallam, činio dovu za svaki hajr i za svako dobro. A kaže, zadnje čime mi je dovio, govorio je, Allahumme me, ma lehu o valedehu, o barik lehu fihi. Dovio je, kaže, gospodaru moj, povećaj njemu njegov imetak i njegov porod i učini mu blagostanje i blagodat u njegovom znači porodu i imetku. Kaže Enes ibn Malik tako mi Allaha fe wallahi inne mali le kethir, wa inne waladi wa walada waladi le jeteadune ala nahvi el mijeti lijom. Kaže, tako mi Allaha, u istinu kaže, ja imam puno imetka. imam, kaže, puno djece. I kaže, moja djeca i djeca moje djece ima ih, kaže, danas oko stotinu. Njegova djeca, radijallahu anhu, i djeca njegove djece, znači njegova unučad, ima ih, kaže, danas oko stotinu. Kaže Anas ibn Malik, dobio mi je poslanik sallallahu alaihi sa tri dove. Kaže, rezultate od tih doba, od dvije dove sam vidio na Dunjaluku. A to je šta? I metak i, i porod. A kaže treći očekujem na ahiret. A treći očekujem na ahiret. No međutim nije nam Enes radijallahu anhu kazao o čemu se radi. U jednoj predaji kaže Sabit Albunjani a Sabit Albunjani je ravija koji najpreciznije prenosi Enesove hadise. I bio jedan od najvrednijih učenika Enesa ibn Malika koji je znači prenosio hadise od njega. Pa kaže, rekao mi je Enes, došao mi je, kaže poslanik sallallahu alaihi vseleme, dok sam se igrao sa dječacima, pa me je posalamio. I poslao me je da mu obavim nešto, jednu potrebu. Kaže, pa sam malo zakasnio, majici da se vratim kući. Pa kada sam došao, kazala je, šta te je spriječilo da ranije dođeš? Kazao je Enes, poslao me poslanik sallallahu ve selleme da obavim jednu potrebu za njega. Pa je kazala, a kakva je to potreba bila? Kaže, to je tajna. Pa je rekla majka Enesova, kaže, nemoj nikome pričati tajnu poslanika, sallallahu ve selleme." Pa je rekao Enes Sabitu, Bunjaniju, najvrijednijem svome učeniku, kaže, o Sabite, kaže, da sam nikome kazao ovu tajnu, kazao bih je tebi. Ali kaže, to čuvam između mene i poslanika, sallallahu alaihi Pa nije ni njemu spomenuo, znači tu tajnu. Kada ga je pitao jedan da mu kaže tu tajnu, kaže pitala me moja majka o toj tajni koju nisam rekao. Kako da kažem, kako da kažem tebi. Ovo su samo neki hadisi koji ukazuju na vrijednosti Enesa ibn Malika, toga časnog ashaba, koji je znači bio sluga poslanika sallallahu sallam i tragovi dove Allahovog poslanika su se jasno vidjeli znači u njegovom imetku i u njegovom porodu. U, kod imama Tirmizije ima hadis putem Ebula Alije da je poslanik s.a.v. znači njemu dobio. i da je Enes imao jedan vrt koji je davao duple plodove godišnje. Ne mislim duple, nego dva puta je davao plodove godišnje. Dok su drugi vrtovi davali jedan plod, njegovi vrtovi su davali dva puta plodove, znači u godini dana. I kaže se da mu je rođeno 80 muške djece, uzastopno od toga samo dvije curice. Hafsa i Umu Amr. A sve drugo da su bili dječaci. Sve dugo da su bili dječaci. U jednoj predaji kod imama Tabaranije se kaže da je rekao im Enes, kaže svojim rukama sam ukopao više od 200 vlastite djece. Nadživio sam ih Više od 200 sam ih ukopao. Ne kažem da su to bila djeca koja su bila kao srkt, e, ono što pobaci cijeli trudnica, niti kaže djeca moje djeca, nego lično vlasta moje djeca koja su živjela, da je naživio. No međutim, Allah najbolje zna da ova predaja sporna, jer vama se kaže da je njih danas oko stotinu moje djece i djece moje djece, znači unučali da ima stotinu, kod muslima u Sahiju. Pa nije Teško je znači za prihvatiti da je mogao doživjeti da ima 200 vlastite svoje djece samo. To je bilo možda malo teže. Jedino da ne kažemo da su žene rađale četiri puta u godini, jel? U svakom slučaju, ovo što je kazao u prvoj predaji kod mama muslima, ona je sigurno prihvatljivija da je imao, da je imao stotinu svoje djece i unučadi, znači svega, svega skupa. Prenosi od poslanika sallallahu alejhi ve selleme 1286 hadisa, od toga se 318 nalazi kod Buharije i Muslima ili jednog od njih. A on je koji po redu u prenošenju hadisa? Treći. Iza dođe iza Ebu Hurere i Ajše radijallahu ta'ala anhum Klanjao je dugo po noći, obožavao Allaha te barake o ta'ala sa svojim noćnim namazima, pa su ga jedne prilike doveli al Hadžađu, pa ga je uznemiravao i mučio. Allahu, njemu od Allaha ono što je zaslužio. On je zadnji ashab koji je umro u Basri. Zadnji ashab koji je umro u Basri živio je preko, preko stotinu godina. Kaže mu al ijli kada je umro Enes, toga dana, kaže, otišlo je pola znanja. Otišlo je pola znanja sa Dunjaluka. Pa su mu kazali kako možeš kazati te riječi. Zbog čega je otišlo pola znanja za Dunjaluka ako je umro Enes ibn Malik. Pa je kazao, mi smo, kaže, kada bi nam došli novotari ili kada bi nam došli ljudi koji sude po svojim strastima, kazali bismo im, hajmo kod čovjeka koji je slušao izravno od poslanika sallallahu pa bi ga doveli kod Enesa, pa bi ga doveli kod Enesa ibn Malika. No, međutim, nakon smrti Enesa znači nisu ga imali kome dovesti. Što se tiče hadisa, teksta hadisa, u njemu poslanik sallallahu je govorio, odnosno ravija hadisa Enes kaže da bi Allahov poslanik kada uđe, jeli, da bi tražio utočište od dvije vrste, znači džina, muških, jeli, i ženskih. Kjane iza dehale Kada uđe, onda bi govorio Allahumme inni e'audu bike wal Ovo kane u arapskom ukazuje da je to poslanik s.a.v. stalno činio. Kontinuirano, da to nije ostavio. Kad se kaže kane yef'alu keda o keda, činio je tako i tako, to ukazuje da je to činio neprestalno. Da je to uglavnom činio, znači da je to bila njegova sallallahu alaihi praksa. I da dahale, kada bi ušao. Znači, kada bi ušao u WC, kazao bi šta? Allahume inni auzu bike min hubsi wal habais. Kada uđe. Tako je došlo u hadisu. Kada uđe. međutim, značenje hadisa jeste kada bi htio ući ili neposredno pred sami ulazak kazao bi ove riječi. Kao što kaže uzvišeni Allah te barake o teala fe ida qara'tel qur'ane festeiz billah. Kada budeš proučio Kur'an, onda traži utočište od Allaha. Ili kada budeš učio Kur'an, traži utočište od Allaha. To je značenje kada budeš htio učiti Kur'an, traži utočište od Allaha te barake o teala. Pa tako je znači i ovdje. I to je došlo u hadisu koga bilježi Buharija, talikan, bez lanca prenoslaca koji je vjerodostojan, u drugoj se predaj kaže kjane i da rade en jedhule Kaže kada bi htio da uđe u mjesto, se nužda, onda bi kazao to i to. Pa se znači to izgovara prije samog ulaska. Ovo vrijedi ako je mjesto gdje se obavlja nužda poznato. Kao današnji znači klozeti gdje se obavlja nužda. No međutim, ako bi čovjek obavljao nuždu negdje u prirodi vani i dođe na mjesto gdje će da obavi nuždu, na istom mjestu, može li to kazati na istom mjestu? Može. To je dozvoljeno kod svi učenjaka. Znači na istom mjestu, jer to nije mjesto koje je, znači, prije toga pripremljeno jel, za obavljanje nužde, već ko bilo koje drugo mjesto. Pa može tu znači spomenuti i kazati, jeli, kazati ovu dovu. I došao je razlog zbog čega će čovjek kazati ovu dovu u hadisu, koga bliži Mahmed je Budavud i drugi koji je vjerodostan, u je poslanik sallallahu kaže, kada neko uđe od vas, neka kaže to i to, jer kaže na ta mjesta dolaze džini i šeitani. Dolaze džini i šeitani, pa čovjek znači traži utočište od džina Traži znači, utočište od džina i šeitana. Allahumme. Allahu moj, ja tražim od tebe. Allahumme, to je najispravnije što se može kazati, a može se i kazati lahumme. Lahumme, to je isto dozvoljeno, to je jedan način da se kaže, no međutim ispravnije je kazati Allahumme. E'udhu tražim od tebe utočište. Tražim od tebe utočište i zaštitu, da me znači zaštitiš. U drugoj predaji došlo, وَاَعُوذُ بِاللَّهِ i tražim utočište od Allaha. A ovdje tražim utočište od tebe. Znači odnosi se jedno i drugo na Allaha te barak i otala, jer je on taj od koga se traži samo utočište. Minel hubsti wal habaj, kazali smo da se to odnosi na muške i ženske džine, no međutim kaže Ebu Ubejd da je el hub, da je to šr i da je to zlo. Od svakog zla kaže Ibn Lembari da je to kufur i nevjerstvo. Dok kaže Edavudi da je El Hub, da je to šeitan, a da je El da je to El Maasi, da je to nepokornost. Znači ima različitih tumačenja u pogledu značenja ovih, ovih riječi. Kod Sa'ida ibn Mansura u njegovom sunanu je došao dodatak da se kaže Bismillah Allahumme inni e'udhu bike el hubzi wal Pa je došlo prije dove šta? Bismillah da se spomene, da se spomene Bismillah. I ova predaja je ispravna po uvjetima muslima. Ma muslimove uvjete ispravnosti. Pa ispravno se kaže Bismillah, Allahumma inni a'udhu bike minal hubsi wal habais. Pa je to isto tako ispravno. Dok je samo kod, Buha, kod muslima, znači došlo samo da se kaže Allahumma inni a'udhu bike, ali do kraja dove ne spominje se Bismillah prije toga. Iz poljašnjeg značenja ovoga hadisa možemo zaključiti da je to poslanik sallallahu alejhi ve govorio glasno, na glas. Je tako? Jer kako bi drugačiji ashabi znali da je on to govorio? Jer daleko je kazati i možda nije prihvatljivo da kažemo to je Allahov poslanik obavijestio ashabe šta izgovara kad ulazi. Jer Enes kaže ovdje Allahov poslanik kada bi ulazio kazao bi to i to. Pa je najvjerojatnije kazao da bi znači da bi ga ljudi čuli. Iako Allahov poslanik nije imao potrebe da to govori. On kao on kao poslanik jer je on zaštićen od šeitanskih djelovanje, ali tako? Nismo mogli šejtani ništa. Neki učenjaci navode hadise u kojima se spominje da je čak jedne prilike poslanik selleme svezao i frita, i frita, on gađina ga je svezao za jedan od džamijskih stubova u Medini. Pa mu džini nisu mogli, znači, naškoditi. I džin koga je imao poslanik s.a.v. i šeitan, taj je primio islam. Taj je primio islam, pa mu nismo mogli štediti. No, međutim, htio je poslanik selleme da pouči nas, da pouči nas dovi koja se izgovara kada se ulazi, znači, mjesto gdje se obavlja prirodna potreba. Nakon obavljene fiziološke potrebe, kada čovjek izlazi, kazat će gufraneke. Kada ulazi, znači kaže Bismillah, Allahumme inni e'udhu bike minal hubsi a kada završi i kada izlazi, onda će kazati gufraneke. Što znači tvoj oprost, je li gospodaru, tvoj oprost, kako je došlo kod Ibn i Hakima i drugih u vjerodostojnoj predaji. Neki učenjaci kažu, kazat će gufranake, tvoj oprost, gospodaru moj, zbog onoga vremena koje sam proveo, a nisam tebe spominjao. Zbog onoga vremena koje sam proveo, obavljajući potrebu, a nisam tebe spominjao. No, međutim, neki učenjaci se opet opirali i protivili ovome mišljenju, kažu, čovjek obavljanje fiziološke potrebe obaveza, jer čovjek, čovjek to mora činiti, ne čini on to svojom voljom, Allah ga je Đelšanu tako stvorio, pa ne mora tražiti, znači, oprosta za ono za što on nije pogriješio. Jer ga Allah te barek tada stvorio u tom halu. Kao što bi onda žena morala tražiti oprosta, ili kada se nalazi u mjesečnom ciklusu i slično tome. Allah je to propisao čerkama Ademovim, kako je rekao poslanik, sallallahu alaihi wasallam. U svakom slučaju, čovjek treba kazati kufranek je bilo iz ovoga ili onoga razloga, znači treba kazati ono što je govorio Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam. To je znači kada se ulazi i kada se izlazi. Kada bi čovjek ušao i zaboravio kazati, šta će uraditi? Islamski učenjaci se ovdje spore. Ibn Abbas kaže i drugi da neće tada spominjati ništa, dok Ibn Omar ima malih i drugi kažu hoće neka tada spomene, znači kada već uđe. Jer se inače vodi spor među učenjacima da li je dozvoljeno unutra kada se već uđe spominjati ovu dovu i Allahu te barek ima. Jedan dio uleme to dozvolio, no međutim preče je to ne spominjati, preče je to ne spominjati jer ime uzvišenog Allaha te barek tala treba da spominje samo na čistim mjestima. Ovo je bio hadis Enesa ibn Malika u kome je samo spomenuta znači dova koja je vezana za ulazak znači u klozet ili mjesto ili gdje se obavlja prirodna potreba. Drugi hadis koji dolazi nakon hadisa koga prenosi Enes je hadis koga prenosi Ebu Ejub el Ansari radijallahu anhu u kome kaže rekao je poslanik sallallahu alaihi wasallame إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا ببول ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا Kada dođete, kaže da obavlja od vas neku prirodnu potrebu, Nemojte se okretati obavljajući malu ili veliku prirodnu potrebu prema kjabi s prednjim dijelom tijela, niti sa zadnjim. Već se kaže okrenite prema istoku ili prema, ili prema zapadu. Kaže Ebu Ejub Lansari, mi smo, kaže, došli u Šam, pa smo vidjeli, kaže, da su klozeti u Šamu građeni prema Kjabi, u pravcu Kjabe. Pa smo se, kaže, okretali u jednu stranu i kaže, tražili smo od Allaha te barake od tala oprosta. Ebu Ejub el Ensari, ashab, Khalid ibn Al-Hazređi, jedan od onih 70 koji su dali prisegu poslaniku sallallahu alaihi sallam na drugoj akabi. Bio je na bedru i kada je došao poslanik sallallahu alaihi sallam, odcijeo je kod njega odsjeo je kod Ebu Ejuba. Pa je poslanik sallallahu alaihi bio na donjem spratu, a Ebu Ejub na gornjem. Pa je Ebu Ejub kazao Allahov poslaniće, ja ne mogu sebi dozvoliti da ti budeš ispod mene. Ne mogu dozvoliti sebi, pređi ti na gornji sprat, a mi ćemo biti dole. Pa je poslanik sallallahu alaihi rekao, o Ebu Ejube, meni je lakše da budem na donjem spratu i lakše onima koji meni dolaze u posjetu da mi uđu tu nego da mi dolaze gore. Pa je Ebu Ejub otišao da spava gore. Pa je jedno večer čuo Allahovog poslanika i njegov glas, pa nije htio spavati cijelo veće, nisu sebi ni on ni njegova žena dozvolili da spavaju iznad Allahovog poslanika, a on ne spava. Pa nisu htjeli spavati nikako to večer. Pa drugo večer su imali jednu posudu vode, pa su je prosuli. Pa su uzeli jedan ogrtač, pa su počeli prikupljati tu vodu da ona ne procuri na Allahov poslanika, sallallahu alaihi Pa su sišli i kazali, Allahov poslaniće, mi ne možemo nikako dozvoliti sebi da budemo iza tebe, pa je naredio Allahu poslanik da se njegove stvari prenesu, znači na gornji sprat. Toliko je znači pazio Ebu Ejub Al-Ansari radijallahu anhu na poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Poslanik, sallallahu alaihi je pobratio između njega i Musaba ibn Umeira, a po drugoj predaji između njega i Talhe, Znači da su bili povraćeni kada je poslanik sallallahu sallam između muhađira i ensarija. Bileži Ibn Mardavoj od Aisha radijallahu ta'ala anha kaže kada je bio hadisitulisk, kada je bila ona laž koja je iznesena i potvora na Aisha radijallahu ta'ala anha, da je žena Ebu Ejuba, Ensarija, koja se zove Ummu Ejub, upitala njega o Ebu Ejube, jesi li čuo ovo što ljudi pričaju? Čuješ li glasine koje se šire o Ajši? Pa je kazao istog momenta Subhaneke hada buhtanu nazim. Gospodaru, slavljen neka si ti, ovo je očita laž. Odma istog momenta je to kazao. Pa je Allah te barak je tala objavio Leula iz muhu kultum ma yakunu lana an natakallama bihada subhanaka hada buhtanu azim. Kaže kada ste to čuli, Zbog čega niste kazali, gospodaru naš, nama ne doliči da mi o ovome pričamo i da ovako nešto spominjemo. Gospodaru naš, ovo je očita laž i ovo je očita potvora. Pa je zbog njega, znači, objavljen ajet u suri Enur u kome Allah te barake otala očistio majku svih vjernika. Prenosi od poslanika sallallahu alejhi ve selleme Ebu Ejub Ansari prenosi 150 hadisa, od njih se sedam nalazi kod Buharije i Muslima ili jednoga od njih dvojice. Učestvovao je sa Alijom radijallahu ta'ala anha u svim bitkama nakon znači smrti. Bio je u Dimašku, živio jedno vrijeme u Dimašku. Borio se u redovima jezida ibn Muavije za vrijeme Muavinog hilafeta dok nije umro nakon jedne bitke koju je predvodio Jezid ibn Muavija. Kaže se da je umro 50. hijđarske godine, neki kažu 52. a neki kažu 55. Znači postoji razilaženje oko godine njegove smrti i dženazu mu je klanjao jezid ibn Muavija. Jezid znači sin Muavijin. Ovdje je rečeno el Ga'et. El Ga'et u arapskom jeziku je jedna udubina u zemlji. Blaga udubina u zemlji, jedno mjesto koje se ne vidi. Pa je ovdje znači simbolikom ukazano, znači jer su ljudi odlazili na takva mjesta da se sakriju. Pa ono što se vidi javno danas, da se staje po parkiralištima i pored cesta, i da ljudi javno pokazuju svoje stidna mjesta, to je haram po islamu i to je veliki grijeh. To je veliki grijeh i to nije od edeba islama i edeba muslimana. Pa vidimo ovdje da je nazvano el gaed, da je to jedna udubina u zemlji gdje se ljudi sakriju pri obavljanju fiziološke potrebe. Kako kaže Allah tabarak je otala, euđaje ehadum minkum min el Ili kada se neko od vas vrati iz gajeta. Šta je gajet? To je si bio negdje u udobini, pa se vratio nakon obavljanja prirodne potrebe. Ovaj hadis ukazuje na zabranu okretanja prednjim ili zadnjim dijelom tijela prema kibli dok se obavlja prirodna potreba. I fakihi, islamski pravnici, po ovome pitanju imaju četiri mišljenja. Prvo mišljenje da je to zabranjeno općenito. Bilo da se radi o brisanom prostoru, na otvorenom prostoru, negdje u prirodi ili u kućama, u zgradama, stambenim objektima. Bilo gdje da se čovjek nalazi, zabranjeno mu je to da čini. I ovo mišljenje zastupa Ebu je El Ansari koji prenosi ovaj hadis, Mujahid, Ibrahim, Ennehaj, Sufjane Seuri, Ebu Seur, ima Ahmed po jednom rivajetu i drugi. I smatraju da je razlog zabrane poštovanje kible. Jer to nije, znači to ne ukazuje na poštovanje kible, da tako čovjek nešto čini. I to je oprečno poštivanju kible, pa kažu zabrana je općenita bilo gdje da se čovjek nalazi. I kažu, odgovaraju onima koji kažu da se to odnosi samo na stambene objekte, jer oni kažu ako se u stambenim objektima to čini, dozvoljeno je. Zbog čega? Kažu zato što ima pregrada. Ima pregrada. Pa ta pregrada sprečava i kao da se nisi prijeno, jer ima između tebe i kible pregrada. No međutim, oni kažu, kada bi to čovjek činio u prirodi, zar u prirodi nema drveća kao pregrada? Zar u prirodi nema brda kao pregrada? Zar nije brdo veća pregrada nego zid? Jeste, pa bi onda bilo dozvoljeno da se čini to i u prirodi, jer u prirodi ima puno više pregrada nego u stambenom objektu. Pa znači odgovaraju na takav način. To je jedan znači odgovor njihov i njihovo opravdanje, znači i dokazivanje mišljenja koga zastupaju. Drugi stav je da je to dozvoljeno općenito, uvijek. Svugdje je to dozvoljeno. Kažu, to nije zabranjeno ni u kućama, ni u stambenim objektima, ni to čovjek čini u prirodi. Dobro. Kako onda tumače ovaj hadis? Ko zna? Ovaj hadis sad jasno kaže, nemojte to činiti. I brani hadis. A ovi kažu učenjaci, Kažu, između njih su Urve ibn Zubeir, Rebija Raj, on je mama imama Malika, Davude Zahiri i drugi. Pogledajmo kontekst hadisa. Kaže, kada neko od vas dođe da obavi prirodnu potrebu, neka se ne okreće prema kibli. Ni malom, ni velikom nuždom. Ni sa prednjom, ni sa zadnjom stranom svoga tijela. Zabrano. Oni kažu da je ovaj hadis šta? Dokinuti. Ne mogu ga, hadis je kod Buhari i kod Moraš ga ili protumačiti metaforički, a to ne možeš, ili moraš kazati da je dokinut. Pa oni kažu da je ovaj hadis dokinut predajom u kojoj Džabir Allah anhu kaže zabranio je poslanik sallallahu alejhi ve da se okrećemo sa prednjim ili sa zadnjim dijelom tijela prema kibli dok obavljamo prirodnu potrebu. Potom sam ga kaže vidio godinu dana prije nego što će umrijeti kaže da je sa svojim prednjim dijelom bio okrenut prema Kabi dok je obavljao nuždu. Pa kažu da je hadis Ebu Ejuba Ansari je dokinut. Pa je to isto tako znači argument učenjacima koji kažu da je to dozvoljeno činiti. Da je to znači bilo jedno vrijeme zabranjeno, nakon toga da je to dozvoljeno. I prenosi se od skupine učenjaka da su prihvatili ovaj hadis i dobrim ga ocjenio imam Etirmizi. Treća skupina pravnika kaže međutim, vidimo, ovi spravnici odmah otišli na šta? Na dokidanje hadisa. Kojim mi putem idemo kad dođem do dva hadisa koji imaju prividno spoljašnje kontradiktorno značenje? Kako, kako idemo? Kojim putem? Prvo šta radimo? Prvo ih ujedinimo, pomirimo ih. Ako ne možemo ih pomiriti, nemamo načina, onda šta radimo? Tražimo dokinuti i dokidajući hadis. Ako nemamo ni te mogućnosti, onda šta radimo? Odabiremo prioritetni dokaz. A ako nemamo ni te mogućnosti, onda kažemo, zastajemo i ne radimo ništa sa ta dva hadisa, nego ne uzimamo ni jedan hadis, nećemo uzeti. To je više teoretski, toga u praksi nema. Nema toga da dva hadisa ne možeš niti pomjedniti niti odabrati jači argument, prioritetni, niti da ih naći, znači, dokinuti dokidajući. Toga nema. To je više teoretski. Dok neka olema kažu, kaže prvo šta činimo, jeste odaviranje prioritetnijeg argumenta. A to nije ispravno. Najispravnije je da se pomire hadisi, jer je to sve objavo od Allaha te barake i sve to kazao poslanik sallallahu sallam. Treći mezheb ili treće mišljenje po ovome pitanju jeste da je dozvoljeno okrenuti se sa prednjim dijelom tijela, a nije sa zadnjim. I ovo se navodi da je jedna verzija od imama Ebu Hanife. Navodi se da je jedna verzija od imama Ebu Hanife i nekih drugih učenjaka. No međutim, hadis Ebu Ejuba ukazuje da je to zabranjeno i sa prednjim i sa zadnjim dijelom tijela. I četvrti mesec je meseb džumhura, većine islamskih učenjaka, i to mišljenje imama Malika, i Šafije, i Ishaka, i Ahmeda po jednom rivajetu, da je zabranjeno to učiniti na otvorenom, brisanom prostoru u pustinji, a da je to dozvoljeno učiniti u kućama. Da je to dozvoljeno učiniti znači u kućama i u stambenim, i u stambenim objektima. I dokazuju to hadisom Ibn Omera, u kome se navodi da je vidio poslanika sallallahu ve selleme da je okrenut prema da je okrenut prema kibli. U hadisu kaže, vidio sam poslanika sallallahu ve selleme kada je obavljao prirodnu potrebu da je bio okrenut prednjim dijelom tijela prema Šamu, a zadnjim dijelom tijela prema Kjabi. I ovaj hadis o kome ćemo govoriti narednog puta, zato ništa više nećemo sada govoriti ovdje, nego samo spomenuti mesebe učenjaka, a kada budemo govorili o hadisu Ibn Omara, onda ćemo govoriti znači o prioritetnijem mišljenju koje je vezano za ovo pitanje. Pa kažu, vidio je poslanika sallallahu sallam da to čini u kući, okrenut zadnjim dijelom tijela prema Kjabi, što znači da je to dozvoljeno u kućama, a da se hadis odnosio na na otvoreni prostor i da se odnosio znači na to čini negdje čovjek ili u prirodi i slično, i slično tome. Jer kažu, ako bi to činio u zatvoreno mjesto u kući gdje, boravi, gdje živi u stambenom objektu, to bi stvaralo poteškoće dosta puta, nije to jednostavno. Čovjek u prirodi se može okretati kako hoće, lahko mu dok u kući ne može. Kazivanje ovim logičkim argumentima nije na svome mjestu. Dok ono dokazivanje o hadisom Ibn Omara je sigurno jače od ovoga. međutim, o prioritetnim argument ćemo govoriti tek narednog puta kada budemo govorili o hadisu Ibn Omara, jer on je vezan za ovu temu, pa ne možemo znači prije toga pričati o prioritetnijem mišljenju. Ovdje je jedno sporedno pitanje. Da li je ispolni odnos u propisu obavljanja nužde? Islamski učenjaci fakih su razgovarali, su razgovarali o tome. Oni koji kažu da je, razlog zabrane okretanja otkrivanje stidnog mjesta, oni su to zabranili. Jer kažu, isto tako, pri odnosu se otkriva stidno mjesto, pa isto tako zabranjeno kao pri obavljanju nužde. Ima me prenosi od Ibnul Kasima da je to dozvoljeno, a od Ibnu Habiba da je to mekruh. A neke sto malikije zabranile potpuno. No međutim, to je dozvolio imame buhanite, ima imam Ahmed i Davud i to je, inša Allah, ispravno mišljenje, jer ne postoji u ništa što to, brani i ne može se znači staviti ovdje je li odnos, spolni odnos u propis je li obavljanja prirodne ili fiziološke potrebe. Riječi poslanika sallallahu alejhi ve selleme: "Walakin sharriqu wa već se okrenite prema istoku ili zapadu, odnose se na koga? Koga se odnose riječ? Stanovnike Medine. Na stanovnike Medine. Jer njima Kjaba dođe između istoka i zapada. Kako je kazao poslanik Salosalem hadisu, ono što je između istoka i zapada, to je šta? Kibla. Je to tako svakome? Nije. Nekome kibla dođe prema istoku. Kibla za stanovnike Emirata dođe prema zapadu za stanovnike Sudana dođe prema istoku. Ili za stanovnike Egipta i tako dalje. Pa znači, to se odnosi na stanovnike Medine. I one koji su u propisu Medine kao što stanovnici Jemena ili stanovnici Šama i tako dalje. A onaj kome kibla bude u pravcu istoka, on će se okretati, jeli? Tako da bude okrenut, znači, sa bokom prema Kjavi. Neće se, znači, okretati, neće uzmeti ovaj hadis poslanik sallallahu alejhi se obratio stanovnicima Medine, ali se hadis odnosi za cijeli umet, hoće se kazati nemojte se okrećati sa prednjim ili zadnjim dijelom prema Kjabi, već se okrenite bočno prema Kjabi. Pa će ljudi znači tako postupati. Kaže Ebu Ejub El je ovdje, došli smo u Šam. I zatekli u Šamu. Šta je Šam? Šam je jedan predio koji je poznat u davno vrijeme bio pod tim imenom, i danas se koristi to ime Šam i kad se kaže Šam danas, u današnje vrijeme odnosi se na Siriju. U onome običajnom pravu kod naroda odnosi se na Siriju. No međutim, Šam u širem značenju danas obuhvata Palestinu, Siriju, Jordan, Libanon i jedan dio Iraka. To je Šam. No međutim, u narodu kada se kaže Šam, putujemo u Šam, odnosi se na Dimešk i okolinu Dimaška ili, ili Siriju kompletno. Našli smo klozete, znači da su građeni prema Keabi, u pravcu Keabe. To je iz džahilijeta, pravili su znači te klozete u džahilijetu tako, nisu time ciljali Keabu. Nisu time ciljali, nisu time ciljali da prave prema Kjabu, nego jednostavno iz, iz, svog, iz svog neznanja. Pa kada su saznali za zabranu, kaže Ebu Ejub Sari, pa smo tražili oprosta od Allaha te barake od zbog onoga što smo činili. U ovome hadisu ima par bitnih koristi, a to je prvo da čovjeku je dozvoljeno onome koji poučava ljude da im kaže nešto o čemu ga ne pitaju ako znaju da je njima potreba u tome i da im je korist. Kako je poslanik sallallahu rekao ovdje, kada činite nemojte, nikoga nije pitao o tome, nego je sam rekao znači ljudima i ukazao im na ono što trebaju da čine, jer su ljudi potrebni toga svakodnevno čovjek znači može praviti prestupe. Druga stvar jeste da je lijepo čovjeku kada spominje nečista mjesta da nađe podobnu riječ, kao što je učinio poslanik s.a.v., a uzvišen je Allah što ono se svima svi upučio tome u Kur'anu, pa nije ovdje upotrebio riječ, na primjer, el kenif, koja se koristi u arapskom jeziku, kod nas se kaže kako, kenifa, jel? To je došlo od arapske riječi el kenif, sjetio sam se kada sam samo nisam bio 100% siguran, negdje se kaže, ne kaže svugdje, ali to je došlo od arapske, znači riječi el kenif, pa uvijek se ono kod nas kjaf pretvara u ća, u pa se kaže čenifa. Pa je došlo što kaže se kad ode neko u jedno udubljeno mjesto. Na time se je jeli, na mjesto gdje se obavlja prirodna fiziološka potreba. isto tako u ome hadisu je cijenjenje kible i poštovanje kible, da se čovjek ne okreće prema kibli dok to čini. Jer je kibla za muslimane nešto posebno. Okreću se, Allahu te barak je u svojim namazima, tu odlaze da tavafe ili kada obavljaju hađi, umru i tako dalje. I zato jeste poslanik sallallahu sallam zabranio da se pljuca u pravcu Kjabe. Zabranjen čovjek znači da pljune u pravcu Kjabe, već kaže poslanik sallallahu ako neko od vas pljuca, neka pljune pod svoje noge, pa neka to zatrpa. A ne da pljuca znači čovjek u pravcu Kjabe, jer to je, jer to je zabranjeno. Pa znači to je poštovanje i cijenjenje Kjabe. Ovo bi bio hadis Ebu Ejuba Ansarija u kome kaže da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao kada neko od vas dođe da obavi prirodnu potrebu neka ne okreće se prema kibli sa prednjim niti zadnjim dijelom tijela obavljajući malu i veliku nuždu već neka se okrene prema istoku ili prema zapadu. Pa ćemo, inša u radnom predavanju nastaviti sa hadisom koga prenosi Abdullah ibn Omer u kome se navodi nešto suprotno ovome hadisu koga su spomenuli, pa ćemo nastojati da uskladimo ova mišljenja i da odaberemo prioritetnije mišljenje po ovome pitanju. Allahu Teala alem, sallallahu ala nabina Muhammed, wa ala alihi wa